chapter 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, and you may live long on the earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Tayo po'y manalangin. Salamat aming dakilang Diyos sa passage na aming binasa. Salamat pagkat meron muli kaming mensahe na mapag-aralan mula sa iyo. Kay Panginoon na mag-usap sa bawat isa. Ngayon po'y pag-usapan namin yung relationship ng mga anak at ng mga magulang. Naway ang Banal Spirit niyo siyang manguna sa aming pag-aaral. Maunawaan po namin at ma-apply namin ang aming mapapakinggan. At kayo Panginoon, ang may taas. Salamat ang ilang Diyos at may banal na aklat, may buhay na salita ng Diyos na hanggang ngayon ay napakahalaga sa amin. Ito yung aming pagkain sa aming kaluluwa. Busugin niyo po kami. Ito pong andalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Last Sunday ay pinag-usapan po natin ang roles ng wives at ng husbands. Ito po yung under pa rin ng integrity. Integrity. At ang tandaan po natin, ito po yung mahirap i-produce kung wala ang banal na espiritu. Pagkat ang tao po'y makasalanan. Salamat! Naranasan natin ang kaligtasan at nanirahan sa atin ang Banal na Espiritu. Through His help, through His strength, through His guidance, nagagawa natin mabuhay at makita yung salitang integrity. Sa ating lakas, sa ating kakayanan, sa ating karunungan, we cannot produce this kind of character of value na napakalaga, integrity. At naghanap tayo ng mga qualifications ng mga Kristiyano. Maliban ni kay ligtas, ang pinaka-qualification na dapat makita sa isang manggagawa at sa mga nagki-claim na Christians kung nais silang maglingkod sa Diyos, be filled with the Holy Spirit. Yun lang naman eh. Na lagi tayong gabayan ng Banal Spirit. Pagkat ikaw, if, if you are guided, if you are guided by the Holy Spirit, you will learn to speak the Word of God to God's people. You will learn to sing, to make melody, melody in your heart to the Lord. And you will learn to submit to one another. At sa, da, sa bahay naman po, ang isang wife na filled with the Holy Spirit, he will learn to submit to her own husband in the Lord. At yung husband naman, kung siya ay filled ng Holy Spirit, he will learn to love his wife as Christ loved the church. Kayang mahalin ng lalaki ang babae. Pero yung pagmamahal na dapat natin gawin, hindi yung pagmamahal natin. Ang gagamitin natin, kundi yung pagmamahal ni Jesus. Mabigat yun. At marami tayong natutunan last Sunday ngayon naman po, paano ko malalaman yung aking anak ay Kristiyano? Paano ko malalaman yung aking anak ay filled ng Holy Spirit? At paano ko rin malalaman bilang anak yung aking parents ay Christians? At paano ko malalaman sila ay filled ng Holy Spirit? At doon pa rin ang napapaikot yung ating pag-uusap sa integrity. Sa mga ngayon lang po makakarinig, mayroon po kaming series dito about integrity. At ang passage namin o yung aklat na aming pinag-aralan po ay yung Ephesians chapter 5. Roles of the children and the parents in the family. Pag-usapan natin yung roles of the children. To obey. To obey. Children, obey your parents in the Lord for this is right. Ngayong panahon na ito ay marami ng parents gusto nang mag-resign bilang parents. Maririnig mo yan sa paligid, maririnig mo yan sa kapitbahay. Mahirap na raw magpalaki ng mga anak. Ang titigas ng ulo, mahirap ng sumunod, mahirap ng utusan. At dumadami na yung mga tamad ng mga kabataan ngayon, ng mga anak. At sabi lang, hindi naman kami ganyan noon eh. Totoo po yun. Talagang <laughs> totoo yung sinasabi ng matatay. Hindi naman kami ganyan. Pag ang aming magulang ay nagsalita, tahimik na kami. Pag dumating usapang matatanda na, na kami sa taas. O punta lang kami sa kwarto. Hindi kami sa kasama sa usapang matatanda. Nalala ko yun, pag dumating yung mga uncle ko, sa bahay, bibisita sa nanay ko, pag nag-uusap-usap na yung mga magkakapatid, doon na kami, akit na kami, tahimik na kami doon. Hindi kami magtatanong kung ano pinag-usapan nila bilang respeto sa mga nakakatanda. At pag sila'y nagsalita, tahimik na kami. Pag kami tinitigan na, alam mo na, sumunod ka na. Makuha ka sa isang tingin. Pero ngayon, sampung tingin na, isang daang tingin na, wala pa rin. Useless. Ang sakit na ng mata mo eh, sa kakatitig eh. Namamagana, eh, ayaw pa rin kumilos. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? At ganyan din ang katanungan din ng mga anak. Mahirap magpalaki ng mga magulang. <laughs> Hindi kami naunawaan. Lagi na lang kami nag-aaway. Naroon yung gusto kong mahalin siya, pero parang hindi ako mahal ang magulang ko. Di Isa may conflict. Pero isa lang naman solution yan eh. Be filled with the Holy Spirit. Pag ikay krisyano, napakadali sa ito. Pero pag hindi ka krisyano, mahirapan kang i-apply ito. At kailangan mong lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, humingi ng tulong, at napakabait ng Diyos tutulungan kanya. Pag ikay nagsisi, at naniwala siya lang ang tagapagligtas at Panginoon ng buhay mo. Unahin natin yung children. Sino dito buhay pa yung ating mga parents? Pagkat yung salitang children dito, hindi lang po ito sa mga preschoolers, elementary, sa, sa high schoolers, o sa college. Lahat ng mga buhay pa yung parents, under po tayo ng salitang children. Pagkat yung salitang children dito, applicable kahit sa adults. As long your parents are alive. Children, obey your parents in the Lord for this is right. Una, bakit kaya? Bakit dapat natin sumunod? Children need to obey their parents because you are a Christian. Ang kausap dito ni Pablo, mga Kristiyano na may mga magulang at nagkiklaim na sila ay ligtas at sila yung recipient ng utos ng Diyos ni Pablo, obey. Children need to obey their parents because you are a Christian. Saan nakita yon Yung salitang in the Lord. Sabi ng mga theologians, yung in the Lord ay doon yun ay hindi yan sa parents, kundi sa children. Kayo'y nasa Panginoon. If any man be in Christ, he's a new creation. Kayo sa Panginoon. At sa ibang translation nga, sabi nga sa Ephesians 6.1, sa ibang translation, sa God's Word, mayroong Bible ang pangalan niya, God's Word. Children, sa, pakita namin isang verse dyan. At babalikan natin yung, yung, yung, yung yung dati. Children, obey your parents because you are Christians. O, kita nyo? Yan ang translation niya sa God's Word. O, balikan po natin. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan natin sumunod sa ating mga magulang. Sila yung tinalaga ng Diyos na maging leader natin, mag, maggabay sa atin, magbantay sa atin. Sila yung mangunguna sa atin. Sila yung binigyan ng authority ng ating Diyos at tungkulin mo bilang Kristiyano, kung kiniklaim natin sa tayo Christians, pag sila'y buhay at tayo inutusan nila, tungkulin po natin, teka muna, mamaya na lang. Hindi po, sumunod. Wala kang karapatan na tanungin sila. Ang karapatan mo, sumunod. Because you are a Christian. You are in the Lord. Nakuha niyo mga kapatid? You are filled with the Holy Spirit. Maliban kung hindi ka filled ng Holy Spirit, you will disobey them. But you are sinning against God. You are a Christian. Pangalawa, children need to obey their parents because it is correct. It is right. Hindi po masamang sumunod sa magulang. Ang masama, to disobey them. To disobey them. Mapalad ang mga bata lumaki sa mga magulang na mahigpit. Kahit minsan di natin maunawaan yung kalang kahigpitan, di ba? Pero nung lumaki na tayo, ay salamat napakahigpit ng aking parents. Dahil sa kalang kahigpitan, nakatapos ako. Alam niyo, pag uh, kwento ko sa inyo yung kwento namin ni Kuya Dante dati, tungkol sa pagiging ama niya sa kanyang mga anak, eh, tama lang yun eh. Kasi yung resulta, kita niyo naman, oh, lahat nakatapos, maliban sa dalawa. At lahat, lahat, lahat ng anak niya, very close sa kanilang pamilya. Kaya nung pinapakinggan, alam niyo kung paano siya mag-discipline, mga ama? pagtatamad tamad ka, bubusan ka ng tubig. Di ba? Kaya dado, no? Oo. Oh. Pag tamad ka at niutusan ka, at ayaw mo bumangon. Natatawa si GM po, totoo. Eh. Pero nakita nila yung resulta. Hindi man sila napalayo sa relationship ng parents sila, pero naging close sila. Ganyong katindi. Ganyong katindi. Totoo yun, sabi ng isang nabasa ko sa sa isang school sa, sa Baguio, ang batang pinaluluha, kayamanang pagtanda. Ibig sabihin talagang tuturuan mo siya. Alam mo yung salitang obedience, tungkulin ng magulang, turuan niya ang kanyang anak sumunod para matuto silang sumunod. At tandaan po natin, children need to obey their parents because this is correct. Tandaan po natin, hindi tayo tinuruan ng Biblia, children, obey your teachers. Children, obey your friends. Children, obey your neighbors. Pagdating sa obedience, ang top priority mo, your parents. Sila yung authority na binigay sa iyo ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi ngayon eh, mas sumusunod pa sila sa teachers. Pag gumawa ng assignment, talagang gagawa sila assignment. Pag may project, talagang gumagawa sila ng project. Takot sila sa teachers. Pero ngayon, hindi sila takot sa magulang. Mali po yung mga kapatid. Ang tinuro ng Biblia, children, obey your parents. Kaya sinasabi ko nga sa mga ilang teachers eh, turuan nyo nga yung mga anak, yung mga estudyante nyo sumunod sa magulang. Pagdating sa obedience, Pagdating sa pagsunod, ang kanilang dapat unahin sundin ang kanilang magulang. At walang sinasabi diyan kung sila'y kristyano o hindi. Ang pinag-usapan natin, yung children. Maliban na lang kung ang inuutos sa atin ay masama. Anak, magbenta ka ng drugs, yayaman ka dyan. Eh, masama talaga yan. Huwag mo sundin. Anak, ang solusyon sa problema, problema mag-inuman tayo. Ay, wag po. Pag Kristiyano, wag kang sumabay dyan. Hindi natin advice yan. We ought to obey God rather than men. Doon lang tayo magdi-disobey sa ating magulang pag nilalayo tayo sa katotohanan. Okay? Ang, ang top priority natin pagdating sa obedience, God, in the Lord. We are in the Lord. Siya yung ating commander-in-chief kaya pag ang utos sa atin ng magulang ay masama, hindi na tayo susunod. Paano kung utos sa iyo, bumili ka ng suka, bumili ka ng toyo, masama ba yon? Hindi. Anak, mag-aral ka. Masama ba yon? Hindi. Mag-aral ka. Anak, assignment muna. Assignment muna. Anak, huwag ka muna mag-girlfriend o boyfriend ha. Tapusin mo pag... Masama ba yon? Hindi. Pag hindi masama yung sinasabi ng ating magulang, tungkulin natin sumunod sumunod. At ang salitang obey dito, ito yung marching command na kung saan ay ginagamit ng mga sundalo, obey first before you complain. Pero tayo mga Krisyano, obey first. Walang complain. Di ba sabi niyo, do all things without murmurings, without complaining. Mabigat yata yung turo mo sa amin, Pastor. Kami mga anak, ha? Ah. Parang hindi, hindi ako nagtuturo na ito si Pablo at ang sulat ni Pablo galing sa Diyos. Hindi ka lang Krisyano. It is correct. It is right. Sabi yan, for this is right. Walang hangarin ang magulang. Kadalasan ang, ang magulang, believer man, unbeliever, basta normal yung kanyang kaisipan, wala siyang hangarin sa kanyang mga anak, kundi kabutihan. Di ba? Alam ng mga magulang yan eh. Wala man silang hangarin na maging masama ka eh. Kaya ang iuutos sa iyo, yung ikabubuti mo. Para maging mabuti yung buhay mo, sumunod ka. Sumunod ka. Balang araw, magiging magulang ka din. Magiging magulang ka din. Sabi nga ni James Boyce offers a crucial word for parents. Pagdating sa obedience, minsan hindi sila sumusunod pagkat hindi natin tinuturuan. Meron din dapat tayong tungkulin, turuan silang sumunod. The obligation is not merely on the side of the child who must obey, but also on the side of the parents who must enforce the obedience. Kaya kung minsan, mabigat yung kalang decision pagdating sa pagsunod. Pag ayaw mo sumunod, talagang may palo ka, kailangan i-enforce nila yung obedience para matuto ka. Tanungin nyo lang sila ng Mar. Anong discipline na ginawa sa kanilang parents sila? Eh kahit kami, salamat at sila'y naging magulang namin. Salamat na muhay kami nung time nila. Naroon yung higpit. Naroon lang higpit. Pero ngayon ay ewan ko kung bakit lumawag, lumuwag ng gusto ang ating relationship ng mga anak at ng mga magulang. Ewan ko na saan. Kamisa si Nangkosi, lumapit kay Papa noon eh. Pa, pakidisiplin naman yung mga apo ninyo. Tapos na ang trabaho ko sa inyong mga anak. Tungkulin yung turuan sila. Oh, ang tungkulin ko bilang lolo, mahalin sila. <laughs> Tama naman, di ba? Sabi dito, who must impose the obedience. This is because the parents stand. Parents stands as God in relationship to the child. To teach the child to obey the parent is to teach the child to obey God. Kaya pag dinis-obey natin, hindi natin naituro sa mga anak na mag-obey sa parents, hindi lang parents ang kanilang dinidisobey. Sino? God Himself. God Himself. Pagkat ito'y utos mula sa Diyos eh. Kaya pag dinisobey mo yung parents mo, you are disobeying not only your parents, but God Himself. Mabigat. Kaya sabi dito, to teach the child to obey the parents is to teach, teach the child to obey God. To allow the child to dis- defy and disobey the parent is to teach the child to defy and disobey God with all the obvious, obvious consequences. Pag ang Minsan dito nagkakatalo ngayon yung mag-asawa. Minsan yung tatay talagang ipipil niyang sumunod yung kanyang anak. Narito ngayon tagapagtanggol. Mahawa ka naman, bata pa yan. Wala na. Maawa ka naman. Minsan allow them kasi kailangan turuan silang sumunod. Habang bata pa, kailangan tuturuan silang sumunod pag matigas na ulo. Pag binata na, mahirapan na kayo niyan. Kasi habang tumatanda sila, tumatanda rin yung parents at mahirapan na. Yeah? At isa ring dahilan din, ngayon ay eh, nakakalungkot din, pagkat hindi na yung parents ang sinusunod ng mga anak, yung helper na. Kasi yung helper lagi nagbabantay. Yung helper lagi nagpapakain, nagpaplansya, nagre-remind sa kanya mag-prepare na sa school. Wala na yung contact, communication sa kanyang parents. Kapag din sa parents, nasisira na yung relationship nila. Tandaan niyo po, iba pa rin yung family. Pag nawasak, mahirap na maghanap ng pamilya. Mahirap ibenta ang pamilya. Priceless. Children need to obey their parents. Not only, at ang obvious naman yung salitang obey, it is a command. Utos yan. Utos. Hindi kinu-question ang utos. Ano ginagawa diyan? Sinusunod yan. Hindi ang kinu-question. Subukan yung, subukan yung i-question ng Panginoon pag inutusan tayo. At binigay yung authority sa parents, utusan niya ang kanyang mga anak, pero yung utos niya siguradong tama, maganda, at tungkulin ng anak, sundin yun. At pinaliwanag ko na sa inyo, we will disobey them pag yung kanilang kautusan against sa ating Panginoon. Pero kung ang kalang kautusan ay napagada, pwede ba pagdating ng kainan, sama-sama tayo? Maganda ba yon? Ha? Pero pag hindi ka nag-join sa samahan, sa kainan, at pinagalitan ka, dapat ka lang pagalitan. Kasi maganda yung utos niya eh. Pagdating gandong oras, nasa bahay na tayo, sama-sama tayong kakain, mananalangin. Huwag ka nang magreklamo. May lakad kami priority mo yung parents mo, not your barkada. Kahit importante yan. Importante yung parents. Pagkat sila yung leaders na binigay ng Panginoon para sa iyo. Children, obey your barkada. No. Parents. Parents. Kahit may lakad kayo ng parents, sabihin mo sa, ng barkada, sabihin mo, meron kaming meeting ng mga magulang ko. Kailangan, meron kaming date ng parents ko. Importante yun. Sorry ah. Kahit na girlfriend kita, sorry, unahin ko yung parents ko. Eh. Kahit na boyfriend kita, unahin ko yung parents ko. Pag inuna kita, wala akong allowance. Sila nagbibigay ng allowance. Totoo naman eh. Hindi naman yung hindi naman yung kapitbahay natin nagbibigay ng allowance, bakit natin sila susundin? Malilabang kung magandang ka lang advice sa atin. Di ba? Ang parents natin dapat natin sundin kasi sila nagbibigay ng allowance. Sila nagtatrabaho sa atin. Sila nagpapakain sa atin. Sila nagbibili ng damit natin. Minsan cellphone pa. Di ba? Children need to obey their parents because it is a command. Pang-apat, children need to obey their parents because it contains a promise. May pangako. Tandaan niyo yung, yung utos lang ng parents ang may pangako. Honor your father and mother. This is the first commandment with a what? A promise. Ano yung promise niyan? That it may be go well with you and that you may live long in the land. Ibig sabihin, quality of life. Magiging maganda, maayos. In general to ah. Kasi may mga batang mababait eh. Kahit na sobrang bait nila, may mga masamang tao na pumapasok sa bahay nila, namamatay sila eh. Di ba? Nakakalungkot na sa Bulacan. May mga taong ganyan eh. Pero, ito po'y totoo pa rin in general, sa karamihan, na talagang nagiging maayos at magandang kalang buhay dahil sila'y natututong sumunod sa magulang. Ito'y another point na naman para sa mga binata at dalaga. Kung maghahanap kayo ng boyfriend at girlfriend, siguraduhin nyo masunuri sa magulang. Mapagmahal sa magulang. Pero kung ang girlfriend mo at boyfriend mo hindi marunong sumunod sa magulang, mag-isip ka muna. Mag-isip ka muna. Agree kayo? Totoo yun. Kaya nga si Babe sa pinakasalang ko, masunurin sa magulang. Panatang makabayan, maging masunurin sa magulang. Iniibig ko ang husband ko. Yeah. Diba? Children need to obey their parents because it contains a promise. Wow! Yun ang habulin nyo, kaya kayo sumusunod. Totoo yan. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Dadalhin kayo ng Panginoon sa magandang buhay kasi naging masunurin kayo. Alam niyo yung mga masunurin, hindi mahirap makahanap ng trabaho yan eh. Masunurin, pero yung mga ayaw sumunod sa alam alambos, magpapailagi ng resignation yan. Pero yung mga masunurin, kahit ano ibigay mong trabaho dyan, magtatrabaho yan, mag-work yan. At ipopromote ng Panginoon yan kasi masunurin yan. Wala akong nakitang batang nagutom na hindi masunurin. Lahat ng batang, edi, eh, wala akong nakitang batang nagutom na hindi na, tama ba? Na sumusunod, di ba? Lahat ng sumusunod, hindi yan nagugutom. Pagkat yung masusunod, masisipag yan gagawa ng paraan yan pagkat sila'y marunong sumunod. Tingnan niyo yung mga hindi sumusunod sa traffic, namumultahan. Di ba? Pag sumunod ka, hindi ka manuhulihin eh. Honor, not only to obey, but to honor. Honor your father. Alam niyo salitang honor, pati yung salitang obey. Ito yung ginagamit natin salita para sa Panginoon. Obey my commandments. Yan din yung salita, the same word din yan para sa Diyos. At yung salitang honor, yan din ang ginagamit natin sa Diyos. Ibig sabihin, ganyan kataas yung binigay ng Diyos sa magulang na respeto. Halos pareho niya. Kaya pag hindi mo nirespeto yung magulang mo, binigyan ng honor, naroon din yung disrespect natin at dishonor natin sa ating Diyos. To honor. Alam niyo nakalagay sa Deuteronomy 21, 18 to 23, sa mga anak na suwail na ayaw sumunod at ayaw magrespeto sa magulang, naging stubbornness, naging rebellious, ano yung kanilang penalty? Ha? Hindi ko na po ito babasahin. Deuteronomy 21, 18 to 23. At yung honor your father, kinuha to ni Pablo saan? Sa Old Testament. Sa Ten Commandments. Ibig sabihin, ganyan katindi, ganyan kahalaga yung utos nito to honor our parents. Ito rin yung sa mga young pro, kung kayo yung parents natin dumating na hindi na sila makawork, sila naman ang nangangailangan ng tulong, tungkulin natin to honor them, to support them. Yan din natin nakuha yan. Honorary, parang ganyan. Eh. To support them, tungkulin natin. Hindi dapat na sila dalhin sa home for the aged. Tungkulin natin mga anak na to obey them, to honor them, hanggang sa pagtanda nila kahit na may silang mayroon silang karamdaman tungkulin natin alagaan sila mahalin sila At yung mga batang ganyan, may parusa, yung mga hindi marunong sumunod at magrespeto sa magulang. At ang parusa sa Old Testament, at sa Old Testament kinuha to ni Pablo, death penalty. Death penalty. Sana may merong mag no? Na congressman, no? Sa panahon natin, mga rebelding bata ayaw sumunod, lumalaban sa magulang. Death penalty. Ha? Iboto natin si, ano, si Kuya Jing bilang congressman. Magpapal siya ng bill. Nakita niyo yung kahalagaan ng to honor. Kahit na pagtanda nila, naroon pa rin yung paggalang mo sa kanya. Pero ngayon, wala na eh. Nakipagsagutan na eh, no? Nakipagsigawan na eh. Kaya marami mga parents ngayon sa panahon ngayon, mga high blood na sakit na sa puso. Hindi dahil sa work nila. Dahil ang titigas ng ulo ng kanilang mga anak. Na-stress na. Na-stress na. Wala, masalahin namin ng mataas ang BP. Bakit ngayon? Ang taas ng BP ko. Dahil sa anak niya. Tingnan niyo po, pero, huwag tayong mawala ng pag-asa. Itong mga kabataan ito, pag yan ay tunay na krisyano, madaling turuan yan, madaling tulungan yan at samahan. At balang araw, magiging mabuting mga leaders yan. Tingnan niyo po, it's easier to build strong children than to repair broken men. Okay? Yung ating mga anak, at pag-pray natin, tulungan natin, samahan natin, turuan natin sumunod, turuan natin gumalang sa tulong ng Diyos, madali pa rin silang i-build. It is, it is easier to build strong children than to repair broken men. Pero yung mga adults na, mga 40 pataas na, naku, titigasan ng ulo, eh. hirap nang i-repair. Da? Diba? Para ka nagre-repair na yung model ng sasakyan 1901. 19, World War II pa itong model ng sasakyan mo, mahirap may repair yan. Mas maganda lang bumili ka pa ng bago, baka mura pa kaysa mag-repair ng napakalumang sasakyan. The roles of the parents. Malaki ang tungkulin ng mga magulang kung bakit maraming kabataan ang nagiging disobedient at maraming kabataan ang wala ng respeto sa magulang. Minsan, o kadalasan, may, pag, may kamalian din tayo, tayong mga magulang, the roles of the parents. Una, baka hindi natin sila naturuan ng sumunod. Inispoiled natin. Sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 4, ito yung maaring dahilan din kung bakit sila naging disobedient, disrespect sa magulang. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ang isang field ng Holy Spirit na parents, ito yung fathers dito, hindi ibig sabihin hindi kasama yung mothers. Pagkat ang pinaka-leader sa family, father, including na yan yung mother, yung parents. At kadalasan yung father ang nagdidiscipline sa mga bata. Fathers, do not provoke your children to anger. Maaari ito isang pinakadahilan. Pinakita ni Pablo kung bakit marami mga bata, mga anak nagdi-disobey at nagdi-disrespect sa magulang. Pagkat may mga magulang na hindi pa, hindi tama yung paraan ng kailang pagdiscipline. Discipline sumobra. Pagkatulad ng pinakita sa TV na kung saan yung anak niya binalot niya ng sako, nilagay doon sa isang lugar na kung saan walang harang. Ang tagal doon, nalaglag tumama yung ulo, patay. Maling discipline naman yon, sumobra naman yon. Isa nakabasag lang ng, ng paghuhugas, nabasag yata baso, plato, kumuha ng dos por dos, pinagpapalo yung anak. Dahil lang sa baso o sa plato, patay. Misan, hindi rin tama yung discipline din ng mga magulang, hindi na rin biblical, kundi ibang espiritu na yon. Kaya be filled with the Holy Spirit Importante yung para yung discipline mo sa parents, sa anak mo, tama ayon sa Biblia. At ang una dito, negative, do not provoke them. Ano ibig sabihin nito? Meron akong walo na natutunan ko mula sa isang speaker din. Sabi ni John MacArthur, meron siyang walong natutunan. To provoke to anger, ibig sabihin, suggest a repeated, repeated ongoing pattern of treatment that gradually builds up a deep-seated anger and resentment that boils over in outward hostility. Okay? Kaya yung maling paraan. Ito po, eight ways in which parents can provoke their children to anger. Pinakli ko lang. Pinuha ko lang yung mga keyword. Overprotection. Minsan, napuprovoke natin yung mga bata na lumaban sa atin, mag-disrespect dahil overprotection. Hindi naman tama eh. Sa lahat ng lakad niya, puro na lang, wag, wag, wag, wag, wag. Di Kailangan niya rin lumago sa kanyang kabataan eh. Kat katulad na mga magulang, lumalabas din naman tayo. Minsan bigyan mo sila ng time, meron lang oras. Bigyan mo sila ng freedom minsan. Huwag naman yung puro iniingatan, wag, wag. Lagi sarado na lang yung kaisipan mo sa kanyang mga ginagawa. Huwag naman. Bigyan mo siya ng freedom. Minsan gusto niya maglaro ng computer. Minsan gusto niyang sumama sa kanya mga kaibigan. May birthday na pupuntahan. Minsan may group day o kaya may group assignment. Intindihin mo din. Bigyan mo siya ng freedom doon. Huwag naman overprotection. Pag overprotection na, doon na, na napuprovoke natin yung ating mga anak to anger. Then, pangalawa, favoritism na nangyari kay Jacob at kay Esau Nasira yung kanilang family, di ba? Lumaya si Jacob. Hindi niya na nakita yung kanyang nanay na namatay. Hindi niya na nadalaw. Favoritism. Kaya kung may mga anak tayo, dalawa, tatlo, pantay-pantay. Huwag mo sabihin, bakit hindi ka katulad ng kuya mo? Eh talaga magkaiba sila eh. Kuya siya eh. Bunso yung isa eh. Minsan, ang talino hindi lang sa academics. Minsan ang talino sa sipag din sa gawaing bahay din. May mga tao na hindi sila matalino sa labas, sa school, pero sa loob ng bahay matalino sila. Minsan may mga talino na hindi mo pwede compare yun, favoritism. Dapat maging balance din tayo doon. Sabi nga ni Jobber, dalawa lang tao, matalino at masipag. Eh. Nasaan yung tamad? Doon sa matalino. <laughs> Kaya pag hindi masipag, alam ko, matalino yan. Matalino, mare mo, iba yung kanyang mundo eh. Gusto niya mag-aral, magbasa eh. Bigyan mo lang ng ano, intindihin mo lang. Pero kung talagang tamad na, eh, pagalitan mo na. Pushing achievement beyond reasonable bounds. Parang dahil matalino kang parents, lagi ka nakakuha ng award, pinupush mo yung mga anak mo. Dapat katulad ka rin kita, ah, ganito, lagi ang top one. Pag top two ka, wala, discipline. Di ba? Kaya huwag kang bababa dito sa 99.5 ha. Pamatindi. Pinu pinuforce natin yung bata. Alam mo sa Hong Kong, sabi ng buya ko, minsan makakita nila may mga batang nalalaglag sa building, tumatalon. Mga estudyante. Dahil yung mga incheck, check maraming in-check, ganyong katindi magano discipline sa kanilang mga anak eh. Pag meron silang peak na, na dapat mong sundin, pero pag hindi mo naabot, naabot yung kanilang pangarap, yung nais nila, talagang ipipressure ka nila. Eh, bababasag na yung isip mo eh, no? Kahit na third owners ka na, ayaw pa rin lang maniwala sa iyo. Parang galit pa rin sila sa iyo. Gusto nila lagi kang top one. Wag naman. Pushing achievement beyond reasonable bounds. Wag naman. Iba-iba talino ng tao. Maring matalino yung parents, matalino yung parents, yung anak hindi. Malay mo, hanapin natin yung talino nila. Discouragement. Kung saan ay araw-araw puro discouragement na lang naririnig sa anak. Wala akong kwenta, wala na. Discourage. Ay, ah, hindi mo kaya yan, mga yan. Wala na. Ayun yung do not provoke your children to anger. Sabi dito, sa isang poster, Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. You can exasperate your child by overachievement which is my experience, is usually to make a parent look good. It's really never about the children. Some parents literally, literally trust their children with pressure to excel in school, sports, so the child becomes literally teeter because there's never a satisfactory level of achievement. This is one of the reasons I hate organized sports for young children. I hate academic competition for young children. Let them be children. Enjoy nila. Kaya minsan mga elementary pa lang, may kulubot na yung mga mukha. Eh, no? Elementary pa lang, mga nakasimangot na kasi hindi lang ma-enjoy yung kanilang paging bata. Eh. Napipressure sila. Pagdating ng high school, parang mukhang, mukhang college na eh. Pagdating ng college, parang may pamilya na eh. Huwag naman. Number five, parents failing to sacrifice for their children and making them feel unwanted. Wala nang time din yung parents. Hindi niya mabigyan. Kailan niyo kinausap yung anak ninyo? Kung tatlo yan, kailan niyo kinausap yan isa-isa? Kailan niyo sila tinanong kung kamusta niyo kalang buhay? Bilang krisyano, bilang anak, bilang estudyante. O hinahayaan na lang natin na okay lang, sige, kaya niya. Ano? Minsan, duguan na pala yung puso niya, nakangiti lang, pero duguan na pala, di natin alam. Minsan, nag-iisip na pala na gumawa ng hindi masama. Alam niyo, nung marinig ko isang kwento, anak ng worker, ng pastor, minsan pumapasok isipan ko, anak ng pastor, nag-suicide. Bilang papasok isip mo, bakit? pastor yung... Minsan may mga time talaga na akala din yung ginagawa natin sa pagiging busy natin sa ating work ay sapat na para ipakita natin mahal natin yung family natin. Iba pa rin yung family. Bigyan mo sila ng maraming oras. Kailan nyo sila na-date isa-isa? O kailan nyo na-date yung buong family ninyo? Kailan yung team building ninyo? <laughs> Minsan may nausin team building. Importante rin yan eh. Minsan samahan mo yung anak mo maglaro. Ano ba laro ng anak mo? Dota? Samahan mo. Minsan pinapasok agad natin masama eh. Sasamahan mo lang naman eh. Minsan doon nagsisimula yung conversation ninyo eh. At pag naging close na kayo, anak, susunod, ingat ka na sa laro na ito ah. At least nasasabi mo na. Pero yung gigibay mo agad yung enjoyment niya, ay eh, wala talaga yung magandang communication. Anak masama yan, anak masama, puro masama. Hindi mo na siya tinuruan ng, anak, ito masama, ito yung mabuti. Yung masama, huwag mong gawin, ito yung mabuti, gawin mo to. Eh kung puro masama lang naririnig sa atin, eh wala. As wala pa tayong oras sa kanila, wala. Kaya yung mga, mga anak natin, susunod nila sa mga helper. Kasi yung helper ang natatagpuan sa bahay, pagdating ng school, galing sa school, Tao po, nandito na ako, sasalubungin siya ng helper ng ate. Ay, salamat ate, nariyan kapag buhat na yung bag. Nasaan yung, yung magulang, yung parents, si papa, si, da, si mama? Doon, namasyal. Nag-work. Lahat nag-work. Di Alam nyo, minsan may mga parents akala lang yung work makakatulong sa kanilang mga anak eh magandang work. Pero pag sumobra na rin at wala ka ng oras sa mga anak mo, hindi na rin magandang work yan. Worse yan, worse. Kaya mga nag-abroad, biglang uwi dito, wala nang pamilya. Dapat balance lang. Balance lang. Okay lang mag-abroad, basta balance lang. Buti nga ngayon, may communication ngayon. Kaya pakita pa rin natin, naroon pa rin yung presensya natin sa ating mga anak. Pag sila may problema, samahan natin. Pakinggan natin. Baka hindi nyo alam na yung anak niyo nanliligaw na pala eh. Hindi nyo alam eh. Iba, hindi mo alam yung anak mo pala, may anak na pala. <laughs> ha? Oh, kasi wala kayong communication eh. Wala kayong communication. Yan ang problema. Verse number 6, failing to let children grow up at a normal pace. Totoo po yan. Kung siya'y bata, preschooler, eh, gawin mo siyang preschooler. Kung elementary, gawin mo siya elementary. Pag high school, yan. Iba yung mga personality nila eh. Huwag mo silang ipilit sa nais natin. Iba yung panahon natin, iba yung panahon nila ngayon. Minsan pinagtatalunan nyo. Dapat yung buhok ko ganito, ganyan din ang buhok mo ha. Ah. Hindi na uso yan. Buhok mo yan noon. Ngayon iba rin ang buhok eh. Minsan mag-aaway lang kayo eh. Ang aba ng buhok mo, pag gumit mo yan, ah. Wala, mag eh, bilang nagpagupit, mahaba pa rin. Ano gagawin mo? Minsan tanggapin mo lang. Darating ang panahon magsasawa rin sa buhok yan. Pagtanda niya, wala ng buhok yan. Kaya, hayaan mo lang mag-enjoy yung buhok niya, makapal. Minsan pinag-aawayan ng magulang yan eh. Darating ang panahon niya, mawawala din yung buhok niya. Di ba? Kaya habang makapal yung buhok niya, i-enjoy niya yung buhok niya. Buhok niya yun eh. Minsan, Hayaan natin, hayaan silang lumago. Ito ta, time to ng computer, ng gadgets. Pero naroon pa rin yung balance na kaisipan natin, paalalahanan natin. May time na maglaro ng gadgets, may time na itabi yung gadgets. Diba? Paalalahanan din natin. Pagdating ng kainan, walang magdadala ng cellphone, walang magdadala ng gadgets. Sama-sama tayong kumain. Pagdating sa date, walang gagamit ng cellphone, walang gagamit. Maliban na lang kung may emergency tawag o text. Itabi muna yan. Minsan kumakain, lahat nagpipray eh. Yung pala nagte-text eh. Hindi rin maganda. Hindi rin maganda. Number seven, using love as a tool of reward or punishment, granting it when a child is good and withdrawing it when he is bad. Minsan maganda yung awarding, pero balance din. Dito, naging basihan niya ng pagmamahal niya. Eh. Pag di mo na na-meet to, hindi kita mahal. Pag na-meet mo to, may award ka, mahal kita. Huwag naman. Okay? Number eight, physical and verbal abuse. Ito yung mabigat na. Physical and verbal abuse. Hanggang kaya mo siyang kausapin, kausapin mo siya. Pero kung hindi na talaga makaya kausapin, kahit sampu, sampung beses na kausapin, doon ka na mag-isip, mag-isip ng isang kailangan paluin na rin. Tatay ko minsan lang mamalo eh. Pag mabigat yung kaso mo eh. At ang palo niya sinturon, padadapain ka. At yung dapa niyo, tatanggalin mo yung pababa mo at doon ka At pag pinalo ka yun, hindi mo na ulitin yun. Napakasakit eh. Sinturon. At yung kuya mo yun, dahil dun sa palo, nakatapos yun. Minsan kung kailangan talaga paluin, paluin. Pero ingat din tayo, minsan yung palo natin, kailangan filled with the Holy Spirit. Baka yung pagpalo mo ay hindi mo na makontrol, iba-iba na yung pinapapalo mo hanggang mamatay na. Huwag naman. Pati yung verbal abuse din. Ay yung do not provoke them. Anong gagawin natin? Bring them up. Not bring them down. Fathers, do not provoke your children to them, but bring them up. Encourage them. Nurture them in the discipline and instruction of the Lord. Bring them up. Sa 2 Timothy 3.2, bakit kaya? Bakit dapat natin tulungan ang mga kabataan ito? Bigyan natin ng oras. Bakit dapat natin silang i-encourage bilang magulang? Bakit kailangan tayo maging discipler niya? Alam niyo ang, ang dapat maging discipler, yung parents. Sa inyong mga anak, tungkulin niyo to equip them to build them up. Pagkat dating panahon, pag hindi natin na-train yung ating mga anak sa ating tahanan, sabi dito, the, in the last days, sabi sa verse 1, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, ano yung sunod? Disobedient to their parents. Yan ang kailang magiging buhay na hindi na yan makikinig sa magulang. May mga bansa, sumobra yung karapatan ng mga bata, pwede lang i-demand ang kanilang magulang. Magsalita ka lang na hindi tama o masaktan mo lang ng kapiraso, magtatawag ng pulis yung pahuhuli yung magulang. Ibang klase naman yun. Narinig ko nga kay Brother Patrick eh. Ewan ko, sa Europe yata yun. Nalaman niya. Nalaman niya na Basta hindi mo kagustuhan, ang ginawa sa iyo, pwede kang magdemanda. Hindi niya kagustuhan na siya ipanganak eh. Ah, talaga, yung parents ko nag-decide nito, na kaya ako pinanganak? Rob, <laughs> plano niya, indemanda niya yung parents niya eh. Grabe, no? Disobedient to their parents. Ano, anong dapat gawin natin? Ungrateful, unholy. Trade Bago tayo dumako sa verse natin, sabi sa Proverbs 22.6, Train up a child in the way he should go. Hindi sa paraan mo, kundi sa, sa ano niya. Kung paano siya lumaki, he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ibig ibigay mo yung tama sa kanya ayon sa salita ng Diyos. Nababasa niyo yung ano, poster? Hindi, no? Putol yung uli. Sabi diyan, if you fail, Father, to teach your son to fear God, the devil will teach him to hate God. If you fail to teach your son to guard his mind, the devil will gladly teach him to have an open mind. If you fail to teach your son to, to obey his parents, the devil will teach him to rebel and break his parents' heart. If you fail to teach your son to select his companions. The devil will gladly choose them for him. If you fail to teach your son to control his body, the devil will teach him to give it over completely to lust. If you fail to teach your son to enjoy the marriage partner that God has given him, the devil will teach him to destroy the marriage. If you fail to teach your son to watch his words, the devil will fill his mouth will filth If you fail to teach your son to pursue his work, the devil will make his laziness, laziness a tool of hell. If you fail to teach your son to manage his money, the devil will teach him to waste it on rat, ratus, ratus living. And if you fail to teach your son to love his neighbor, the devil will gladly teach him to love only himself. Nakita niyo mga kapatid? Totoo yan. If we cannot, if we don't care our children, somebody else will. If we will not take care of our children, somebody else will. Totoo yan. Tungkulin ng magulang, tutukan mo yung mga anak mo. Hindi lang pag sila'y elementary o preschooler, wow, active pa si tatay, si nanay, pag tinay elementary, active pa sa mga activities sa school. Pag tinay high school, nanay na lang. Pagdating ng college, helper na lang. Wala na. Pagdating ng graduation sa college ulit, parents na naman. <laughs> Naway, tutukan natin. Basahin ko po sa inyo at dito po tayo magwakas mayroong confession ng isang Christian father. Sabi niya, my families all grown and the kids are all gone. But if I had to do it all over again, this is what I would do. I would love my wife more front of my children. Alam yung pinaka-best talaga? Para sumunod yung ating mga anak, mahalin ng lalaki ang kanyang wife, yung husband huwag niyong ikahiya sa harapan ng iyong mga anak. Yung mga embrace, magkikiss, pakita niyo mahal ninyo yung kanilang nanay, yung kanilang mami. Holding hands, isang corny na, nang nanliligaw ka pa, gusto mong holding hands. I would love my wife more in front of my children. I would love with my children more at our mistakes and our joys. I would listen more even to the littlest child. I would be more honest about my own weaknesses, never pretending pre- perfection. I would pray differently for my family. Instead of focusing on them, I focus on me. I would do more things together with my children. I would encourage them more and bestow more praise. I would pay more attention to little things like deeds and words of thoughtfulness. And then, finally, if I had to do it all over again, I would share God more intimately with my family. Every ordinary thing that happened in every ordinary day, I would use to direct them to God. Sayang, huli na. Naway tayo mga magulang dito, wag natin hintayin dumating itong nangyari sa taong ito. Habang may lakas tayo, habang may kakayahan tayo, bigyan natin ng maraming oras ang ating mga anak. Lalo sa panahon ngayon, marami ng ayaw na sumunod sa magulang. Nawa tayo dito sa Hope Baptist Church. Alagaan natin yung ating mga anak. Minsan nagkakasagutan kayo, pakita mo pa rin, you are a father. Naroon pa rin yung minsan hindi kayo nagkakunawan, pero nagkakabalikan ulit kayo at i-delay mo siya. Hanapin mo kung saan, saan mahina yung anak mo. Si Joper, isa lang ng mga hina niya, pagkain. Ah, kain tayo, Jom. O oh, yan, kain kami. O, oh, di may usapan kami, kain lang yan. Kain lang kami. O, kaya 7-Eleven tayo. Minsan sa restaurant, kain lang. Hinanapin mo para mag-uusap kayo. Naway, tulungan tayo ng Diyos, tulungan tayo ng Panginoon. Mga anak, tulungan tayo ng Panginoon. Mga magulang, tulungan tayo ng Panginoon. Always be filled with the Holy Spirit. At yung mga anak, they will learn to obey. At yung mga parents, they will bring them up, their children, in the discipline and instruction of the Lord. Importante yung salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, O Diyos, Nagpapasalamat kami bilang magulang at binigyan niyo kami ng mga anak. Anak na alagaan. Naway tulungan niyo kami kung kami nagkukulang, patawarin niyo po kami. Naway minsayang ito, magpaalala sa amin. Kung ano dapat gawin namin sa aming mga anak. Habang may lakas kami, gamitin namin yung paraan ninyo para sila alagaan, mahalin, tulungan, samahan, ipanalangin at mamuhay kami na magandang halimbawa sa kanila. At sa mga anak na narito, na may tulungan sila na binigyan sila ng magulang. Hindi lahat ng mga bata may magulang. Iba'y wala ng magulang. Kaya isang privilege sa kanila na meron silang parents na mamahalin, susundin, at isama nila sa panalangin. At lahat, at paalala niyo sa kanila, Panginoon, kahit parents nagkakasala, may kahinaan din. Naway Pakita namin yung mga bata, mga anak namin, ganyan po sa hubak, sa lumaki na may pagmamahal sa inyo. Lumaki na naglilingkod sa inyo. Maging masunurin sa inyo, sa magulang, at sa mga nakakatanda. Inyo lahat ang papuri, inyo lahat ang kalawalatian. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus.